my dick Hanggang Sunday, ginagangbang ko yung rap game Inismoke yung app nasa ashtray Banggain mo gang ko, that's not safe Fast lane, nasa highway Naka French braid, that's half baked Got paid, malayang weight We ballin' baby, I'm just saying Baby cake, nag-update Gusto magpadila ng cupcake Kilo-kilo yeyo, pinaikot Pero binabalot lang sa may duct tape, huh? Lamong legit, sapot sa mukha mo sa dami ng hits Kala mo may cheat, pagsampa sa beat Pull up sa set mo kasama yung bitch Hindi sa madamat, malapot rat sa mukha mo na merong kulangot Pagtapos rumao sa dami kong pagod at kahit sumaho Dinanod yung musika ko na inabot sa laot Dinig yung kanta sa kalsada maghapon Kapag G.O.D kasama walang takot Kapag G.O.D kasama walang takot dick. Tingin ng iba kasi sa akin mahina Gustong ipakita nagkakamali ka Eh sa tulig na galawang pabida Di si ba't nasagot ko dispedida Pagkahalik ko kay nanay si bata sa bahay Rekta na diskate na pera Taob lahat gumit at umilera Kaasan na handa na to sa gera Mga tanga gusto ko bumilig Diretso tingin lagay niya tagilid Bugtong hininga para ba sumikip Sa dami kwintas ang bigat sa liit Ang dami na trip mga una sa drip Mga dapat kinonda pinuna sa brief Gusto mo ba makarinig pa ng hit Pus kami legit walang halo na shit Di mo ko kilala Pinadala ni Bathala para yan Nakikinig yung mga tala, wag ang mabahala Dati nyo rin nakasama sa buhay, sa trip at sa tama Laman ng kalsada, tinupad ko mga sana Tunay na buhay, wala ng doble kara Usubel ang buhay, ako babala sa merong mga aral Wala sa pisara my whip, in my whip, with my blick.